Sɛsi a ne saa nneɛma yi yɛde brɛ wo a, wobɛtwa biribi aso anaa saa dɛn? Maame, ɔse ne nua no a wɔso haw mo no, sɛ wɔde saa nneɛma nyinaa bɛhyɛ wo nsa wɔ fie a, wobɛtwa biribi aso? Wo nti na meyɛ saa adeɛ yi. Ɔno nti na ɔyɛ saa adeɛ, ɔno ne wahi nti na ɔyɛ saa adeɛ no. Nti sɛ ɔde saa nneɛma no brɛ pɛ, wobɛgya biribi a? Yoo. Na me ankasa so, sɛsi a n'adwendwen nti ama meyareyare rɔfrɔf, ɛso yɛbɛtwa anaa? Deɛ meyɛ wo no nti. Na me ma pressure. Nti de sɛ no odi aduro na wopɛ sɛ wo kyerɛ me a me me si a me ho bɛtɔ me. Gye nneɛma ne wie a. Yɛ afa kɔ. Me ho bɛtɔ me. Ɔpamfo yere no so ɔma me problem. Ɔne nam na ɔsɛn me din. Sisi a ɛɛ sisi a na yɛ ne deɛ. Ɛdeɛ ade na sisi a wɔn pɛ sɛ me yɛ. Ne nyinaa ɛka wɔ yi ho ana. Ɔno ɔyɛ ɔsomafo. Yɛ soma ano. Eh, mami, eh, your friend is saying, Obi di me din kowia kɔgye obi sika. Ne nyinaa me na me yɛ ni. Nti sɛ sɛ yɛbɛyɛ dɛn na ne so bɛtwa yɛfa sɛ asɛm so twa because ne nim gu asɛsɛ siesie ma me ansa because mepɛ sɛ mede nkɔfoɔ na ɔmoka sɛ mede ɔmo din akɔwie mɛkɔ wie yɛ saa sika no mepɛ sɛ mede ɔmo kɔ ɔmo sɔfoe hɔ na ɛka asɛm no ɛpaa na mebɔɔ ɔmo nti sɛsia no